You can try to take the part of a business associate calling a Greek company in order to get their fax number. Ask the receptionist if she speaks English. Μιλάτε αγγλικά? The telephone rings and is answered. Παρακαλώ. Δυστυχώς όχι, κύριε. «Πέστε μου τι θέλετε». Ναι, πώς. Ο αριθμός είναι 01 για την Αθήνα και μετά 44, 66, 777. Γεια σας. Now listen to the same conversation with your part spoken. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Μήπως μιλάτε αγγλικά? Δυστυχώς όχι, κύριε. Μιλώ λίγα ελληνικά. Πέστε μου τι θέλετε. Θέλω να στείλω ένα φάξ. Τον αριθμό φάξ παρακαλώ. Ναι, πώς. Ο αριθμός είναι 01 για την Αθήνα και μετά 44, 66, 777. 44 66 777. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.